alkur'ani da Allah ya aiko shi da shi a matsayin saƙo yake cike da umarni da hani da tambaya da amsa da kissoshin labarai da bayanin abin da ya faru a baya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka halicci duniya da halin da ake ciki yanzu da halin da zai zo a gaba duk akwai labarinsa alkur'ani yana daga cikin muzar alkur'ani ya yi magana a kan ranar alkiyama sannan mu'amalolin rayuwar mutane gaba ɗaya na duk wani fannin ilimi da Allah zai hore maka kaga a wannan sana'a ka kware a wannan bangaren ilimi ka kware ko don al'adarka ko don sana'arka ko don gurin zamantakewanka duka alkur'ani ya yi magana a kayi wannan ya sa alkur'ani ya kewaye abu da yawa saboda saƙo ne daga gudun Allah wani abin dubawa game da rayuwa annabi sallallahu alaihi sallama na biyu shine annabi sallallahu alaihi sallama ya yi tarbiyyar manya ne yanzu a ga malamai suna yi mana littafi tarbiyyar yara a musulunci ko kuma yadda za mu yi tarbiyyar yara to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da manyan mutane ne da addininsu da al'adarsu da tsarin rayuwarsu da abin da suka yi imani da shi da girman shekarunsu da sana'o'insu da ‘ya'yansu da aurensu da mu'amalolinsu amma ya tarbiyyarsu ya yi musu kira daga kafirci zuwa ga imani ya yi tarbiyarsu daga musulmai suka zama zamanto muminai masu imani masu miƙauya babu makawa a cikin al'umma sai an samu mutumin da rafkarar ne wannan ba za a taɓa hanawa ba shi yasa duk iya wa'azin mai wa'azi ba zai iya gudu duniya ya ce kowa ya shiri ba sannan ba yadda za a yi a ce kana da kalmomi na wa'azin da kowa sai ya gamsu ya yi imani da su amma kai idan ka riga ka isar to ka gama lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafa ba a dora maka ka tankwara su ka tilasta su ka kallafa masu ka tirsasa su wai yana cikin aikinka sai sun karba sun yi ba a'a kai dai ka isar da sakon Allah a cikin lafazi na hikima da kalmomi masu kyau wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirci malamai suna karantar da mu cewa da abubuwa guda biyar mutum yake tarbiyar kansa da abubuwa guda biyar za ka kula tarbiyyar 'ya'yanka da abubuwa guda biyar za ka kula tarbiyyar matanka da abubuwa guda biyar za ka kula tarbiyyar ɗalibanka da abubuwa guda biyar za ka yi da'awa ka gyara al'umma a samu al'umma musulma amma mu sani idan bishiya ta karkace inuwanta baya miƙewa idan kai mai da'awar kai mai ba da tarbiyyar aka samu matsala daga gare ka to ba za ka iya ɗora kowa akan tarbiyya ba idan baka kai din baka kula ba da wa'annan abubuwa amma kana so wani ya kula to za ka sha wahala domin ba a samu tushe mai nagarta ba babu abin da bawa yake buri a rayuwarsa illa ya sami yardar Allah babu matsalar da dan adam zai samu a ce ya samu tawaya game da imaninsa illa a ce a duk ayyukansa na ibada bai dace ba baya kusa da baya cikin waɗanda Allah ya yarda da su kowane mutum a cikin mutane yana da abubuwa guda biyu da ya kamata ko zama wajibi yana kula da su abu na farko mafi yawan mutane suna kula da su shine gangan jiki idan ka bar gashin kan nan naka baka wanke ba dai yi ci. in ka bar cikin hamatarka ko ka bar bakinka baka wanke ba cikin ka zai iya kazanta ko ka bar bakinka baka wankewa ko ka bar kowane irin matse-matse da lungu da yake jikinka ba tsafta ba wanka ba gyara ba yankan farce ba wanka yau da gobe kana ga za ka yi dauɗa ka yi kazanta ko ba za ka yi ba to kowane mutum yana da gangan jiki kuma ka wanke shi kame da kake wanke tufarka idan ka dinga sa tufa ba wanki datti zai kwace ma ita idan ka bar gona ba noma ciyawa zai kwace to shi wannan gangan jikin bayan ka wanke shi bai isar maka ba sai ka wanke ruhinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddidu imanikum ku dinga sabunta imaninku domin imani yana kodewa kamar yadda tufa take kodewa yadda riga take yin dauda idan ba a wanke ta idan ba ka sabunta imaninka da ayyukan da'a ga Allah imaninka yana raguwa waɗannan abubuwa guda biyar da su ake tarbiyyar ruhi da su ake gyara zuciya da su zuciya take kubuta daga shirka da su zuciya take kubuta daga gurbatan da za ta nisanta daga zama kadus salim yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim abu na farko cikin waɗannan abubuwa guda biyar shine neman ilimi na Allah babu wanda zai iya tarbiyya kansa ta addini sai yana da ilimin addinin musulunci a nan wajibi ne da kira mu da Allah dukan mu zama ɗaliban ilimi da masu ƙananan shekarunmu da dattawan cikin masu shekaru da yawa da shugabanninmu na addini da 'yan agaji da sarakuna da 'yan siyasa da jami'an tsaro da matasanmu da dukkan iyalai maza da mata matuƙar ba mu koma ga ilimin Allah ba ba za mu iya bauta wa Allah kamar yadda annabi ya zo da shi ba kun gani in baka saurari wani daga cikin mutanen ƙasar nan ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kawai ba zai yiwu ba mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah ba zai iya ba kai ka zo ka tari taruwar jama'a wani ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ba shi ne sallama ba yadda ake ɗaura shi a rubuta shi wani bai kiyaye ya koya iya ba idan da wani zai yi sallah ka ce ya maka ikama sallah bai kula ya iya ba kuma zai iya ɗaurawa ba zai iya ba kuma la'alla matarka ne watakila kawunka ne watakila wani abokinka ne watakila wani makusancinka ne mu ba wa ilimin addini muhimmanci da za mu koyi waɗannan abubuwan ba ba za mu taɓa kyautata tarbiyya yadda ake bukata ba idan ba mu nemi ilimi na Allah ba idan da wani zai karanta maka fatiha za ka ji tausayinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ba a karɓar sallar mutumin da bai karanta suratul fatiha daidai ba yaya za ka yi da adadin mutanenmu da suke yin sallah alhali fatihar rubuta ta da wasalinta ba zai yi wa gare su al'ummun muna bukatan komawa makaranta abin da yake alaƙa da shari'a shine ubangiji ta tabaraka Ala ya umarce mu da neman ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wajibi ne akan kowa a kaina a kanka akan kowa da kowa ba ka kada mu bar iyalanmu matanmu ba sa zuwa makaranta akwai masu gurgun tunani ya ce ai mata karatunsu ba shi da amfani in sun yi ma ba su aiki da shi wa ga madalmi za su yi sallah kai da masu sayyitu tusi zaman aure mai kyau shine karatu a wajenka a'a ya za su yi su ya za su yi su bauta wa Allah wannan karkacewar wannan yawan matsalar haka Allah ya yi su kuligna min dila'in Allah ya halice su da kashi mafi karkata shine ƙashin hakarkari in ka ce za ka miƙe shi sai ya karye in ka bar shi sai ya tanadewa kai ba mace ba babu wani mutum cikin maza da za a ce kominsa daidai ne domin kowa yana da hannun hagu yana da hannun dama to su ma haka suke game da zamantakewar aure duk wannan ki yadda ake samu ba ta da alaka da in ka je makaranta wai za ka setu amma za ka yi mi za ka koyi ilimin addini baya daga cikin adalci namiji ya killace mace ya hana ta zuwa makaranta alhali in ta yi jinya ma ba za ta iya addu'a makanta ba idan ta haifi ‘ya'ya baka batta ta je makaranta ta koyi lafazin karatu mai kyau da za ta iya ‘ya'yanta addu'a ba kai kanka baka kula kanka ka yi karatu ba da za ta rasu baka iya addu'a mai kyau da za ka mata a bayan sallarta ba da kai da ita ba ku yi wa juna addu'a a raye ba ba ku yi wa juna addu'a a babbar mace ba ba ku yi addu'a ‘ya'yanku mai kyau ba ba ku yi addu'a iyayenku masu kyau ba me ya jawo rashin neman ilimin Allah addini ya damu da mu komi zai cutar da mu an hana mu Da abin da zai zame mana alheri da albarka an umarce mu a kayi an kira mu muyi mi addu'a za mu kwanta a bacci mi addu'a mun farka daga bacci mi addu'a za mu shiga ban daki mi addu'a za mu fito miya addu'a za mu hawa abin hawa miya addu'a za mu shiga kasuwa miya addu'a za mu shiga gidajenmu miya addu'a za mu fita a gidajenmu duk wanda bai damu da neman ilimi bai iya waɗannan ba kuma komi girman shekarunka da iyalanka ana buƙatar waɗannan abubuwa ka iya su komi sarmuntarka da yarintarka ana so waɗannan abubuwa ka iya su wani mutum aka labarta masa ranar rasuwarsa ya shiga damuwa da tambayar yaya zai yi ƙarshen ta aka ce ka zama ɗalibin ilimi mutuwa ta zo ta same ka tana da malami da kake ɗaukan karatu a wajensa ya fi a ce mutuwa ta zo ta riske ka ba ka da malami alhali akwai malamai a kusa da kai baka zuwa makaranta na addini alhali akwai makaranta a kusa da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi Allah zai hore masa hanyar zuwa aljanna duk masallatanmu da ake karatu ka je ka dinga ɗaukar littafi kana bibiya malamai da suke bada karatu a zaure ko a gurare daban-daban ka je ka yi azuzuwa da aka bude ana karatu na matasa na manya mu je mu wallahi da wannan ake tarbiyyar rai wannan shine gatar rayuwa da shi ake yin ibada daidai da shi mutum yake kama hanyar tsira mu sa matanmu a makaranta mu ma mu koma makaranta mu sa mu a makaranta makaranta na addini ba nazire firamare sakandare diploma nce digiri ba shine aran mutane ba to ba za a yi muku hisabi a kansa ba babu wanda a ranar lahira kabarin za a tambaye shi physics din da ya karanta babu wanda za a tambaye shi biology da ya karanta babu wanda za a tambaye shi hausan da ya karanta a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisul alhakimun ne za a tambayi mutum ne akan wane ne ubangijinsa za a tambayi mutum ne akan wane ne annabinsa za a tambayi mutum ne akan me ya sani game da addinin musulunci waɗannan tambayoyi su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi wa kowane mutum to ko dai kana shirin zaman duniya makanka to akwai shirin zaman lahira da Allah ya shirya ma wanda ba za ka iya kauce masa ba shi ko baya ga matashi baya ga tsoho baya ga wanda yake mara lafiya baya ga wanda yake da lafiya wallahi duk wanda ya bawa ilimin addini ya juya masa baya to yayi wa kansa amma wanda ya juyo ma ilimin addini tare da girman sa ko a gajiyarsa ta matsayin ƙuruciyarsa ya nemi ilimin addini to ya yi sa'a kada ɗan ilimin da bai fi cikin cokali ba mu dinga ɗaukansa shi ne karatu a'a mun iya ƙoƙarinmu da Allah mu ga mun iya sallah mun iya ƙoƙarinmu arkanul islam guda biyar ɗinnan <clears throat> mu kula da su yanzu ku lura da azumi da za a yi mana tambayoyi a kayin matsalar azumi kawai kawai azumin muke ɗauka daga ganin wata mu ɗauki azumi in an ga wata mu yi sallah azuminmu daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana ba za ka iya tuna wani littafin azumi da ka taɓa ɗauka daga farko har zuwa ƙarshen karanta ba ga shi kuma azumi shekara nawa kana yi ba ka halarci wani majalisi na ilimi da aka ɗauki wani littafi wanda yake da alaƙa da karatu na addini aka warware matsala ta ilimi game da eh, game da azumi wanda karanta shi ba da wannan azumi da muke na bana, yana da kyau mu ba shi muhimmanci Da Allah mu samu littafi mu dinga karatu aikin haji annabi ya ce ku zo na na ku yi aikin haji irin aikin haji na ko ku ɗauki ƙa'idoji da hanyoyin shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da aikin haji irin sa za ku yi ga hukunce hukuncen zakka da matsalarta ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar da kuke ga nake yin sallah ku duba littafin da muhaddisin ibn Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne sifata salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wani hadisi ne fa da ya kamata ma ya ja hankalin kowan mai je koyi sallah domin wani ne ya yi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada musulmi ne mumini ne sahabi ne ba haka bane annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah sallar ba ta yi ba ya koma ya sake sallah ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ya sake ya je ya sake sallah ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka sake sallah shine ana uku ya dawo ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sallar ta faka kyau ba ko mun manta wannan hadisin ne to amma a yanzu yaya muke iban sallah sujada cikakkiya ruku'u cikakke tsayuwa tsakanin sujada sai an miƙe kowace gaba ta koma inda take duk abin da aka ce a karanta shi a sallah sai ka karanta shi a ruku'u a sujjada a zama tsakanin sujjada biyu bayan dagowa daga ruku'u a lokacin tahiya inda hannunka zai zauna inda kwanjinka zai zauna inda yatsun kafanka za su zauna inda yatsun hannunka zai zauna yadda za ka yi da gadon bayanka yadda za ka yi da kayinka da wuyanka yadda za ka yi da duk abin da yake jikinka a sallah sai da aka koyar da shi tun daga kabbarar harama har zuwa lokacin da zaka ce assalamu alaikum kai sallah ka fita daga sallah to in ba mu bawa wannan abun muhimmanci ba to me muke jira idan ana maganar muhimmancin neman ilimi akan fara da sakon musulunci da Allah ta'ala ya ce wa Allah ta Annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya zo ce masa kai karatu da sunan ubangijinka idan muna maganin rufewa game da ilimi sai mu ce a cikin kabari za a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta fi fil da zai bu isafiku kaga har ƙarshen rayuwarka ana buƙatar ilimi Za ka yi ƴan uwana ina yi mana nasiha don Allah kowa ya ta addu'a a cikin Ramadanan nan Allah ya taimake shi samu malami da zai ci gaba da karatu ba kowa ya kudurta a ransa cewa daga yanzu zuwa bayan Ramadana zan yi ƙoƙari in koma makaranta in je in ci gaba da karatu na addini ba dai yi digiri ba ba dai yi diploma ba ba yi NCE ba ba dai ka gama sakandare ba to ga aikin Allah yana jiran ka ilimin Allah wajibi ne iyaye da Allah mu dinga bawa abin da muhimmanci in ka ga yadda uba yake faduwa yake tashi akan ƴaƴansa su je su yi NCE da diploma da digiri sai kaga kamar ma baya son su ranar alkiyama bai damu su je su yi ilimi na Allah ba ina fata an gane wannan Allah ya shirya da mu abu na biyu da mutum yake inganta tarbiyyar kansa da iyalansa shirye aikin ibada wannan wani abu ne na dangantakar bawa da ubangiji yadda komai akwai dalilin da yake ƙara shi yau da gobe ne suka sa shekarunka suka yi yawa jari da juya kasuwanci ne ya sa kudin wani ɗan kasuwa yawa yawan satifiket da ɗaya a aiki ne ya sa wani ya samu promotion albashinsa ya yawa ba haka ba ne to kamar haka aikin ibada yake ƙara imani al'imani ya zudu yankus imani yana ƙaruwa imani yana raguwa ya zuru bai zata al'amali imani yana ƙaruwa da karuwan aiki wa yanqusu bi nafsi imani yana raguwa da raguwan aiki to ba za ka iya tarbiyyar kanka ba sai ka zama mai yawan ibada ba za ka iya tarbiyyar iyalinka ba sai ka koya musu ibada ba za ka iya tarbiyyar ɗanka ba sai kana kama hannunsa kai da kanka kuje masallaci ko ka waiwaya a masallaci in baka gan shi ba ka ce masa ban banganka a masallaci ba ka tabbatar yana zuwa masallaci wannan ita ce tarbiyyar da annabi yawa sahabbai duk mutumin da ka nuna masa hanyar masallaci ya je ya kama ta masallacin ya shiga ransa ya ci gaba da tsaye da sallah to zai ci moriyar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha sallah tana hana mutum yawan aikata ayyukan da ba a so ba za ka iya bin mutum lungu da sako ga irin barnar shi ba ba za ka iya bin mutum makwancinsa da duk gurin zuwansa ka tabbatar yana kula da addini ba amma idan yana gabanka ko yana bayan idanka matukar ka koya mar sallah da zuwa masallaci to ka kora masa abin da tun daga shekara bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam a koya wa yaya duk ɗan da ubansa ya koya mara zuwa masallaci da sallah mai sunan sallah ta gaske tun yana shekara bakwai duk yar da aka koya mata sallah mai sunan sallah ta gaske tun tana shekara bakwai ba za su girma su zama samari a kuka da su ba daga lokacin da al'umma mu suke barin tarbiyyar iyalinsu shine lokacin da annabi ya ce a koya wa yaro sallah ba a koya mishi ba ko kuma a lokacin da yake sallar dungurawa yake yi bai iya tayya ba bai iya karatun sallah ba ba zai iya gyara sallah ba bai iya zuwa jam'i ba yayi wannan ya tsallake wannan yayi wannan ya tsallake wannan to in yana wannan baka dora shi a layi ba idan yaro ya kai shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya halatta a duka mutum idan baya sallah Tun mutumin da baya kula da sallah ka fita anansa in ka biye masa ba albarka tare da shi ba albarka tare da shi in aure ya tashi ba zai aure mai albarka ba in gida zai zauna gidan ba zai albarka ba in kasuwanci ya kama kasuwancin ba zai albarka ba da ka babu abin da zaka nuna wa mutum ka tafi ka bar shi a matsayin ka bar mar jari ka bar mar kadara ka dora shi a layin rayuwa irin ka cewa ne tashi ka dinga yin sallah madalla da uwar da za ta tashi ta yi nafilar dare ta koya wa ita ta yi nafilar dare mijin da zai tashi ya nafilar dare koya wa matarsa ta yi nafilar dare inda 'ya'ya da iyaye suna yin sallar rakatan alfajr shi yi sallar walaha su yi nafila kafin azhar a gida in mutum ya zo masallaci ya halatta amma wanda ya a gida ya fi zama annabi sallallahu alaihi wasallam wato ku yi sallah a gidajenku kada ku mai da gidajen ku makabarta ba ku yi sallar nafila an fi so a yi ta a gida amma wanda ya a masallaci ya yi ina fata an gane annan kai nafila bayan sallar azhar a yi nafila kafin la'asar a yi nafila bayan sallar magrib in ka kiyaye waɗannan abubuwan kana yi insha allahu Allah zai taimaki sauran rayuwarka abinda ka nakasa a cikin farillarka Allah zai cika ta maka shi duk yaron da ya wuce shekara goma baya sallah to babansa bai dora shi a layin zai tarbiya shi ba duk wanda bai wuce a yi masa fada akan tafi kai sallah ba tafi kai sallah ba har yanzu bai hau layi ba to yawan ibada yana ƙara imani idan kana yawan ibada in kana yawan ibada in kana yawan ibada Allah zai saka a cikin salihan bayi idan Allah ya saka a cikin salihan bayi ko ka mutu ka bar ƴaƴanka Allah zai kula da su ko baka da shi Allah madaukakin sarki zai baka zai ba wanda zai baka idan kana da damuwa mai yawa alhali kai bawa ne mai yawan ibada idan ka ɗaga hannu kana roƙon Allah hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku za su ce ga wata murya sananniya daga wani bawa sananne amma in baka yawan ibada ta nafila ta sallah baka karatun alkur'ani baka azumi baka sauran ayyukan da'a na sadaka ba ruwanka da kowace irin ibada to ba za ka samu wannan garaɓasa ta karɓan addu'a da sauri kamar yadda mai ibada za a karɓi addu'a shi ba musani ya bayin Allah babu mutumin da Allah yake son sa yake yarda da shi yake kula da lamarinsa kamar wanda baya manta Allah a cikin zuciyarsa wajen ya bauta masa mutumin da Allah ya taimake shi da yawan bautar Allah zaka ji hatta sa baya bushewa daga ambaton Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko yana tafiya ko yana bulaguro ko yana dinkin keke ko yana tuki duk abin da yake yi kuma in wani abu ya faru zaka ce ya uzu billahi in damuwa ta faru zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in alheri ya zo zai ce alhamdulillah wayannan kiyaye wayannan abubuwan sunan ibada in zaka ci abinci akwai ibada cin abinci kai bismillah ka ci gaban ka, in ka gama ka ci alhamdulillah ka ya yatsinka ka wanke ka tashi ka tafi kai ibada in zaka fita daga gidanka in kai addu'ar fita a gida kai ibada in za ka shigo gidanka in ka yi addu'a shigowa gida ka yi ibada in za ka sa sutura sabuwa ce in ka yi addu'a sa sutura ka yi ibada duk abin da za ka yi musulunci sai da ya ce ga yadda za ka yi ka samu lada a ciki in za ka shiga masallaci in za ka fita masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake yawan cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar za a cika masa ladansa ya kai tsakanin sama da ƙasa idan mutum yake subhanallahi idan ɗan aljanna ne za a dasa masa bishiya a gidan aljanna idan yace walhamdulillah walhamdulillahi za a dasa masa bishiya a gidan aljanna idan yace allahu akbar za a dasa masa bishiya a gidan aljanna idan har can ya ce ma mai yawan ambaton Allah to ya shiga cikin bayin Allah masu yawan ibada ba za ka samu ragauza da rashin natsuwa a bawa mai ibada ba ba za ka samu yawan zagi da jafa'i da rashin ragowa da cin mutuncin mutane a gurin bawa mai yawan ibada ba ba za ka samu yawan ganin laifin mutane da ƙorafi da ƙananan maganganu da rashin daɗin zama a gurin mutum mai yawan ibada ba dangantakarsa da Allah tana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa yana ƙoƙarin yawan ibada sai Allah ya so shi sai ya gaya wa mala'iku yana son bawan bawansa wane saboda ya yarda da shi mai ibada ne mala'iku za su saukar su gaya wa mutane fi Allah ya sa ƙaunarsa da karɓuwarsa da sonsa da ganin ƙimarsa da mutuncinsa a gurin jama'a gaba ɗaya amma idan ka ga mutum a watsa ba shi da daraja da shekaru ba a ganin girmansa da dukiyarsa ba a ganin darajarta da mulkinsa ba a girmama shi da matsayinsa a jama'a babu wanda ya ɗauke shi da ƙima to ya duba ya waiwaya ya ga ayyukan ibadansa sun yi kaɗan tunda ya rage abin da yake kyautata dangantaka da ubangiji to zai rasa abin da zai samu a wajen Allah ya bayan Allah duk abin da muke yin nan a duniya ba komai Allah ya fi so ba illa abin da za yi na bauta masa domin bai halicce mu ba sai mu dan mu bauta mishi rayuwar mun nan ta duniya jarrabawa ce da mutuwar mu, da rayuwarmu Allah ya ba mu labari an ya an wanzar mana da su ne don a ga cikinku ayyukum ahsanu amala wai da ni da kai da wannan da wancan a cikin wa zai fi kyakkyawan aiki duk wanda ya fi kyakkyawan aiki a cikin mu, Allah zai kara mashi imani duk wanda yake da imani mai yawa zai shiga cikin masu takawa duk wanda ya fi ɗan uwansa ƙawa ya shiga cewa inna a indallahi atqaku ba za ka samu ta ƙawa ba kuma sai da yawan aiki ibada ya bayin Allah babu abinda muke jira illa mu koma ga Allah a yi mana awon ayyukanmu a auna ayyukanmu da muka yi ayyukanmu na gabbai su ne ibadarmu waɗannan ayyuka na gabbai idan aka tattara su su ne ubangiji ya ba mu labari na abin da muke yawaita karantawa a guri biyu da ya kamata muna la'akari da shi fa amma man saqulat mawazinuhu wanda ma'aunayyansa a ran lahira na ayyukansa na ɗa'a suka yi yawa Allah ya ce yana cikin rayuwa yardaddiya wanda aikinsa na ibada a wannan duniyar yayi yawa yana cikin rayuwa yardaddiya wa amma man kafat mawazinuhu amma wanda ma'aunayyansa yayi sauki sallarsa ta zama kadan sadakarsa ta zama kadan tasbihinsa ya zama kadan kula da addininsa ya zama kadan sauran ayyukansa na da'a suka zama kadan har ya zama dan kadan ne aikin babu nauyi Allah ya ce a ranar uwarsa hau ya ce za a canja masa wata uwa wani malami yana tafsiri ya yadda uwa take kankama danta ba ta so ya fada a hannunta haka wutan jahannama za ta kankame shi ba ta so ya fada a hannunta ya Allah ka tsare ba mu da gata a duniya da za mu yi tarbiyyar kanmu wallahi sai da yawan ibada annabi sallallahu alaihi wasallama da ibada ya tarbiyyar sahabbai yasa suka dinga kwana a masallaci suna nafila da ibada ya tarbiyyar suka je jihadi da ibada ya tarbiya suka dinga ba da sadaka wani ma sai an daga an biyar mara dan kaɗan tsabar ya kawo da yawa da ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu suka zamanto babu wanda suke tsoro a duniya sai Allah kuma suka mai da al'amari zuwa gare shi zaka ina kiran mu yan uwana don Allah mu dage wannan dangantaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa babu wanda zai tilasta ka zo ka yi amma in ka yi kayowa kayo kanka in ka yi ɗan kaɗan kayo kanka ɗan kaɗan in ka yi da yawa kayo kanka da yawa amma mu sani duk wanda yake yawan ibada a nan duniya zai ga sakamako tun daga duniya insha Allah ba za ka tozarta ba Allah zai bayar da kariya da tsaro ga ruhinka da gangan jikinka Allah zai taimaki al'amarinka za ka zama ɗan gata a cikin sauran jama'a sannan za ka cika da imani za ka samu kyakkyawar tarba daga mala'ikun rahama za ka samu kwanciyar kabari mai sauƙi idan kana ibada mai kyau wannan ibadar taka ita za ta zo ta taya ta zama a cikin kabari a buɗa ma kabarin a yalwata maka shi a sanya shi ya zama mai ni'ima da yawa har zuwa ranar tashin alkiyama amma wanda yake mummuniyar sallah hadisi ya inganta sallarsa kawai ba za ta bar shi ya natsu a cikin kabari ba da aka mu koyi sallah mu koya wa iyalan mu sallah mu koyi sallah mu koya ayyan mu sallah mu sa su fara tun daga shekarun da aka ce su fara mu sa idanu sosai a kansu a lokacin da aka ce ya halatta ma mu duka su idan ba sa yi lalle ne mu sani yawan ibada zai sa mutum ya samu hisabi mai sauki ka samu littafinka a hannun dama har ka ce ga littafi na a karanta amma ka girma ka kai shekara hamsin amma ibadar ka 'yar kaɗan alhali ka doshi tafiya lahira to ka manta da darasin da Allah ta'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai shekara 60 sai ya ce masa fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba zaka matasan mu da an gidan da sallah kowa ya tashi ya fita a masallaci babu addu'a babu askar a daina matasan mu ba ku da bukatar yin nafila ta sallah a daina wa'annan da suke yi ba tsufa bane ba rashin dabara bane a'a tanadi suke wa kansu dan lahira mutuwa ba ta ga yaro ba ta ga babba shi babba kam ai ya ga irin matan da Allah ya bashi ya ga irin ƴaƴan da Allah ya bashi ya ga sana'a da irin aikin da Allah ya bashi ya ga nasa ko bai gani ba kai ne yanzu kake tsammanin naka wace irin mata za a baka wani irin ya'ya za ka haifa wani irin aiki za ka yi wace irin dukiya za ka tara don Allah ba kai ne ma aiki yake gabanka ka kyautata ka da Allah baka san gobanka ba to ya'yan uwana don Allah matasa a ta ibada matuƙar mutum yana so ya tarbiyyar kansa tun yana ɗan ƙarami wallahi duk inda ka samu kanka ko a gidan fursuna ko a cikin yanci ko a makaranta ko kana gida ko kana wurin kasuwanci ko kana cikin ɗakinka a duk inda kada ka manta da Allah wajen bauta masa idan ka koma ga Allah Allah ya san da haka matukar ka zo zuwa gare shi zai yarda a gare ka in Allah ya yarda da kai al'amuranka za su tafi daidai wannan ita ce gaba ta biyu ta ba wa kai tarbiya ita ce kuma gaba ta biyu ta ba wa iyalai tarbiya ita ce gaba ta biyu ta kula da ruhi bayan gangan jiki don Allah kullum muna wanka mu wanke jikinmu kullum saboda kar mu yi tsami ko mu bashi ko mu dauɗa. ba haka kullum da jikinmu da mu to mu dinga lura da ruhin mu ma yana bukatar a wanke shi idan ya tsatsa ya lalace ya ɓaci to sauran gangan jiki ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jasadi mutqa a cikin jiki akwai wata tsoka in ta yi kyau dukkan jiki yayi kyau in ta baci kuma dukkan jiki ya baci annabi ya ce lalle ita ce zuciya to ita zuciya hanyar da ake kula da ita shine abin da yake raye ruhi abin da yake tsaftace ruhi yake raya shi wallahi shine bautawa Allah bisa koyarwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan magana ta kare abu na uku abu na uku da ake tarbiyyar rai da shi shine nisan miyagun ayyuka shi sako Allah ne ya hana shi karka zargi kowa cewa ya hana ma walwala kuma Allah ta'ala cin alkur'ani yace idan muka nisanci manya-manyan zunubai to 'yan ƙananan Allah zai yafe mana jama'a tun daga ƙarancin shekarun waɗansu ke fara da saƙo wani ya tashi tun yana ƙarami yana zina wani ya tashi tun yana saurayi yana shaye-shaye wani ya tashi tun yana ƙarami yana caca balle ma yanzu ga caca akan waya wannan cacar ba za ta zama alheri zuwa gare ku ba saboda goban mai yawan saƙo ba ta yin kyau idan Allah ya hana abu kanu babu wanda ya hana ka sai Allah ka zargi kowa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya hana ka ai soyayya da ƙaunarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji Muhammad al-Muktar Shaqimi ta kai idan annabi ya karaye abu na ce ni kuma duk duniya ba zan yi shi ba haka ne idan aka ce ayyukan sako da Allah ya hana manzon Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu duk abinda annabi ya hana Allah ne ya ce mar ya hana zaka ya ƴan uwana wallahi ba za mu iya tarbiyyar 'ya'yanmu ba sai mun daina laifi ina yawan maimaita mana maganar malamai ba ta nassi bace idan bishiya ta karkace inuwa ba ta miƙewa idan uba yana shan taba ya zai hana ɗansa shan wuri idan uba yana haɗa kashi a kasuwa ta ya zai hana ɗansa ɗauke-ɗauke kai ka je kasuwa ka cuci wasu shi ya sace ma kuɗi a gida to ba hin kenan ba eh wannan ya ɗauko wannan ya ɗauke idan bishiya ta karkace inuwa ba ta miƙewa idan uba yana kiraye kiraye ta yayansu ba zai bata yayan unguwa ba ta yaya samarin unguwa ba za su bata mar yaya ba lalle ne manya iyaye masu kula da yaya a kula da kai sai kuma a kula da tarbiyyar iyali ku kuma yara matasa masu tasowa mu sani sata haramun ne duk abin da ka sata ran alkiyama sai ka zo da shi a gaban kowa da kowa ka fallasa je ka duk duniya ba ta ga kayi ba Allah ya gani ko bai gani ba Allah ne ya hana ko ba Allah ne ya hana ba to ranar alkiyama za ka zo da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada misali in ka faci rakumi za ka zo da rakumin akan ka yana kukan rakumi in ka faci doki ko jaki za ka zo da shi akan ka yana kuka idan aka zo duk aikin nan naka wallahi sai an dai an biya mai sata da shi yara ku daina sata a mahaifin ku daina sata a 'yan uwanku na jini ku daina sata abokanku ku daina sata a wuraren da kuka samu kanku sata haramun ne Allah ya haramta ta annabi ya haramta ta kuma haramun ce har zuwa ranar tashi alkiyama a daina fasikanci da zinace zinace yana jawo musiba ga al'umma annabi ya ce lan tasarru fashatu fi qaumin qattu illa fashafihim al-awja allati lan takun fi aslabikum alladhina madaw wallahi mutane ba za ku bude kofar zina da fasikanci da madugo da luwadi da taba jikin mata da yin ta abubuwan da aka hana na batsa ba wallahi sai Allah ya auka muku da annoba ta cuta da masifar bala'i na cututtuka sun kewaye ku wanda da ba yi irin su ba wani yana fitsarin diwa wani yana fitsarin jini wani al'aurarsa kaman za yanke wani ma wasu kaman kace tsutsotsi ne a ciki bala'i iri iri ga cutar sida abinan ne ne eh hiv ga kala-kalan cututtukan da zina suke kawowa da luwaɗi da madugo duka al'umma za ta zama musiba gare su duk abin da Allah ya hana idan ka hannu alheri ne gare ka wallahi Allah yana son ɗan uwa mata baya so a keta musu alfarma yadda uba zai bude ɗaki ya ga azan zina da yarsa hankalinsa ya tashi fiye da haka Allah yake kin ai zina da baiwarsa ranar da aka yi zazzabin rana kowa ya ga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a ranar ne ya ce wa sahabbai da kun san abin da na sani da kun karanta dariya da kun yawaita kuka a ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sahabbai Allah yana kishin ayi zina da baiwarsa akwai inda mutum zai je yayi zina da baiwar Allah Allah bai gan shi ba yanda uba ba zai so a yi zina da ƴarsa ba yanda wa ba zai so ya ga ana zina da ƙanwarsa ba yanda kowa ba zai so ya ga ana zina da wani ɓangaren dangantaka irin nasa ba fiye da haka Allah baya so a yi zina da baiwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana keɓantuwa tsakanin namiji da mace ya hana namiji ya taɓa jikin mace ya ce zina kan ma kar ku zo kusa da ita kar ku zo kusa da ita sai aka ce mi amma idan namiji ya je ya taba jikin mace da yardanta ko ba da yardanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko allura ta karfe a huda mar jikin sa miqyadin min hadidin annabi yace khairan lahu an tamassa imra'atan la tahilla lahu ya hu masa alheri akan ya ta'o jikin matar da ba ta shi ba wallahi duk ranar alkiyama Allah zai hisabi al'umma ba za ta zauna lafiya ba idan ba ta jin tsoron sabawa Allah al'umma ba za su gushe ba cikin bala'i da masifa matukar suna sabawa Allah babu abin da yake jawo talauci sai yawan sabon al'umma babu abin da yake jawo rashin ruwa a yi fari rafuka su kafe koguna su ki kawo ruwa kowa ya shiga bala'i da dabbobi da tsirrai da tsutsotsi da duk wata halitta face idan mutane sun yawaita sabon Allah mu ya bayan Allah idan mutane suka daina jin rashin sabon Allah a zuciyarsu ‘ya'ya ma za a hana su aihuwa wanda za su aifan ko ba zamu na kwarai ba Musani Allah yana jarraban bayi suna da tilin arziki da dukiya amma ba ta da albarka imma ba sa moranta imma ba sa kashe ta ta hanyar Allah imma ba sa jin daɗinta gashi da arziki amma baka gani a cikin jikinsa ba babu abin da yake ji al'umma banda yawan sabo al'umma mu faɗaka mu nesantar da kanmu daga shaye-shaye duk mutanen da suke shan kayan maye to tabbata sun jawo kansu hanyar masifar da ƙasarsu za ta lalace al'abura su ɓaci mai sai da kayan maye yana da alhakin abin da wanda ya sha kayan maye a hannunsa ya siya ya sha mai sayar da kayan maye yana da alhakin da wanda ya sayar wa kayan maye ya sha ya ɗimauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya sha abin da ya bugar da shi ko da bai fi abin da zai fito ta kofar allura ba annabi ya ce wallahi ranar alkiyama sai an yi masa azaba a ce dai dugon abin da ka sha na wiwi ko kwaya ko solution ko giya ko duk abin da zai birkita ma tunani da hankali ya sa ma ɗimuwa ya ƙara sa ma tunani ka yi shiru a cikin jama'a ko ya canza ma yanayi da launi wannan abun ko da bai fi abin da za a zuba a ramin allura ba wallahi annabi ya yi rantsuwa ran alkiyama sai an yi maka hisabi ba yadda za a iya su yi tarbiyyar 'ya'yansu sai sun nisanci miyagun ayyuka daga cikin miyagun ayyuka sai sun nisanci shaye-shaye sai sun hana ‘ya'yansu shaye-shayen kayan maye abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi sallama ya ce idan mutum ya mutu yana yi wallahi za a yi masa hisabi har abada ba za a fito daga cikin wuta a dawo da shi aljanna ba akwai saba iyaye na biyu akwai shan kayan maye lalle ne shan abun maye ba abu ne mai sauki ba mu nesanci duk hanyar da za ta haɗa mu da kayan maye idan na tattara wannan gaba ta uku ina gaya mana duk abin da Allah ya hana cikin abin da za mu faɗa da bakinmu cikin abin da za mu yi motsi gaɓoɓinmu su yi cikin duk abin da za mu yi mu tambata mun nisanci sabon Allah madalla da rayuwar sahabbai suka ce suna ganin ɗan ƙaramin laifi kamar dutsi ne zai faɗo musu amma mu da wanda suke ɗan gabanmu da mu da muke raye yanzu muna ganin laifi bai fi cirnaka ba za mu iya sa yatsa mu kashe shi farkon hanyar da kake gane Allah ya taimake ka da ni'imar musulunci shine kaga kana tsoron sabawa Allah kai kadai ko ku da yawa a cikin jama'a ko a gefe amma in baka sa baka tsoron sabawa Allah a kasuwa baka tsoron sabawa Allah a fasikanci baka tsoron sabawa Allah ka da iyaye baka tsoron sabawa Allah a dangantakarka da iyalanka ba ka tsoron saba wa Allah ɗaukan kayan waninka to alama ce da cewa ba ka da tsoron Allah wannan shi ne abu na uku da ya zo mana wajibi mu kula da shi abu na hudu shi ne yawan addu'a yawan addu'a yana da muhimmanci da shi ake tarbiya wanda ya fi ka addu'a ya fi ka neman kusaci ga Allah ya fi ka neman yardar Allah abu na biyar shi ne aboki na kwarai almaru aladini kalili annabi ya ce kowa za a tashe shi akan addinin abokinsa babu abin da yake da wuyan samu isa imamu shafi ya ce sai aboki na kwarai wanda in ka gan shi za ka kada tsoron allah zai faɗa ma gaskiya zai taimake ka da shawara ta gari bai nuna ma hanyar allah ya ce wannan yana da wuyan samu in ka samu ka rike karkarbi da shi za a iya samun abokin kasuwanci za a iya samun abokin karatu za a iya samun abokin bulaguro za a iya samun abokin sana'a amma aboki na kirki yana da wuyan samu annabi ya ce idan kai abota da mutum saboda Allah ranar alkiyama za a tashe ku a inuwar al'arshin Allah aboki ba wanda kake kallonsa da idanu kake bar dariya a fuska ba wanda tsakaninka da Allah a cikin zuciyarka kana son ba wato da tunaninsa kake yi don biyan bukatarka ba ba kiyayyarsa kake a zuciya kana son a baki ba a'a wanda kake kaunarsa a cikin zuciyarka tsakani da Allah kuma dan Allah shi ne za a tashe ku ranar alkiyama inuwar alƙarshen Allah aboki yana da tasiri domin annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ka zo gari in kana son ka san halin mutum karka tambayi kowa ka duba abokinsa kowa Allah yana haɗa shi ne da irinsa naka kada ka dinga aboki da mujirmin mutum mai yawan sabo yawa Allah ubangiji shirye da mu a ƙarshe na ce zan yi magana akan goman ƙarshe shi yasa na faɗi waɗannan a takaice wayancan guda uku na ja hankalinmu a kansu domin mu kula da su musamman matasanmu da Allah mu kula da ibada mu nisanci miyagun ayyuka mu nemi ilimin addini zai taimaki rayuwarmu goman ƙarshe suna da matuƙar muhimmanci su Allah ya ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin tukunci domin mu ba mu da tsawon rayuwa shekarar mu 70 ne ko 80 rayuwa ta kare mutanen da suna shekara 900 wani ya shekara 700 wasu ma yi shekara 1000 to mu a dare ɗaya na lailatul qadari sai aka sa mana za mu yi aikin lada wanda ladansa ya kai shekara 83 da wani abu to kuma sau ɗaya ne a shekara kuma ana so ka riski wannan saboda ladan aikinka yayi yawa irin na waɗancan bayin Allah da aka gara basar da Allah ya ba wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkai wasa da shi saboda tsabar muhimmancin goman ƙarshe annabi itikafi yake yi saboda ma kada ma daren ya wuce shi yana wani abu daban gaba ɗin daren sa itikafi yake yi a shekararsa ta ƙarshe kan makwana ashirin yayi maimakon kwana goma to hadisin Aisha kusan yau duk abun barorin yan uwa ahlus sunna an karanta shi wanda Aisha ta bada labari cewa idan goman ƙarshe ya zo annabi ahya laila yana raya ransa wa kaza akhlaqu yana tada iyalansa wa shaddal mi'zara yana kuma kara damara ya kara himma da kwazo lalle ne mu yi kokarin kirdadan daren lailatul qadr hadisi ya zo ana cewa daren 21 ne wani hadisi ya zo ana cewa daren 23 don akwai hadisin da wani annabi zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ina kauye ne ina so in shigo gari ya daren lailatul qadr yake annabi ce ka shigo daren 23 wani hadisin ya zo daren 25 ne hadisin da aka fi kararawa shine na daren 27 to amma hadisi yadda ya zo malamai suka ce dilatul qadar ana iya yin sa a daren 21 ana iya yin sa a daren 23 ana iya yin sa a daren 25 yana iya zuwa a daren 27 yana iya zuwa a daren 29 ijma'in malamai ya ce canzawa yake yi a wannan shekarar ya zo a wannan a wannan shekarar ya zo a wannan amma abinda annabi ya faɗa game da shi mu kirdade shi a cikin goman ƙarshe idan ka raye goman ƙarshe gaba ɗaya to ka dace da dilatul qadar a daren ana son yawan sadaka a daren ana son yawan karatun alqur'ani a daren ana son tsayuwar sallah a daren ana so mutum ya ta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a daren ana so ayi ibada ina yi muku bushara da cewa a daren lailatul qadar ake ake saukar da abin da zai faru da mutum a shekara zuwa shekara mai zuwa kuma Allah yana canjawa bayi kaddara idan ka dace ka roka wallahi daga talaka sai Allah ya canza kafin shekara mai zuwa muna ce maka Allah sai ni ko muna ce ma alhaji arziki ya samu ba abin da Allah ba zai iya ba idan kana da jinya daga shekara mai zuwa zamu nemi inda jinyar ka take ka warke idan kana da buƙatar aure ko gida kafin shekara mai zuwa kai aure kayi gida har ka gayyaci bayan Allah suna cin abinci in kana wani mummunan laifi kafin shekara mai zuwa kayi abun nan ka daina ka zama salihin bawa mutumin kirki har mun sa kalima a masallacin mu. idan kana so ka haddace alkur'ani ko kai wani ilimi na Allah ko ka samu aikin gwamnati kafin shekara mai zuwa da takarda da biro kana cikin bauta kai ma ana turo maka shi abun abin <laughs> Allah ya shirya saboda aka ya bayan Allah da Allah ina yi mana nasiha waɗannan kwanaki guda goma kada su wuce ka wallahi malamai suna faɗan abu yana faruwa kuma muna gani kuma kowa ya sani cewa akwai goman da in ta zo wata goman ba za a yi da kai ba to ka yi ta kamar goman ƙarshen ka ka yi ta kamar mi da Allah eh, insha Allah za mu samu lokaci a wani wuri ko kuma da Allah yan uwa da suke darussa a ƙara bayani akan goman ƙarshe kuma ina yi man nasiha mu samu waɗansu daga cikin musu karanta abin goman ƙarshen na a littafance ba iya nasiha irin na wannan ba sai tambaya da na ce an aiko da shi za mu rufe ah, na farko ya ce yana so a yi ƙarin bayani dangada ta hajjut. Wadda ya sallar yawon zai iya ta hajjut. to idan mutum ya ɗauki littafin iyamu ramadan na nasiru nasiruddin albani hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ah, an karɓo shi ma na jin hadisi aisha cewa manzo Allah baya karawa daga raka a goma sha uku shine ai takwas din nan sai ai shafa'i da wutri goma sha ɗaya kai afwan an gane to wanda ya tsaya a wannan ba zai ƙara ba bai sai in yi tarawih ba sai ya tahajjud ba in yi tahajjud ba sai ya tarawih ba in ga mutum yana wannan ya halatta amma akwai asar na sahabbai waɗanda wasu sun yi tarawih sun yi tahajjud sun ƙara akan wannan in ka tarar da mutum yana ƙarawa karka zarge shi ina fata an gane saboda ka babu rigima akan wannan illa kawai muna fatan Allah ya karbi ibadar mu ya ba mu lada yi mana wannan ne a gabar fatawa mafi sauki ba fatawar wanda ya karanta a littafi ba duk wanda ya karanta wani abu a littafi ya samu rinjayen malaman da ya amince da su to ya dauke shi ya bar abin da na faɗa ni na faɗa ne in buɗe mana kofar fatawa don kowa ya samu sauki kada mu rigima ina fata an gane abu na biyu shine kuma malam ga wasu suna gabatar da shafi'i da wutri a tarawihi sannan su gabatar a tahajjud a'a mafi yawan wanda suka yi a tarawihi in liman ne watakila ba shi ba limamin tahajjud din ba wani limamin ne zai yi kuma mutanen makka kuna ga sun yi za su yi shafa wuturi a tarawih ko za su shafa'i da wuturi a tahajjud wancan liman din ba shi bane wanda ya wancan ba zai wannan ba annabi ya ce la ni fil layli ba ayi wuturi so biyu a dare daya in kai a lokacin tarawih to kar kai a lokacin tahajjud in ka ajiye shi a lokacin tahajjud to kai kai a lokacin tarawih ina fata an gane amma ita kuma sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya fara da liman ya kare har akai shafa'i da wuturi tare da shi za a bashi lada kamar ya kwana yana sallah to ya kuma zaka bar wannan wasu kuma ana gama an zo shafa'i da wuturi sai su fita me yasa ai liman ba a matawaye eh bin sa za a yi har sai an kare in ya fita ka fita idan ba lafiya ko da larura sai tambaya ta gaba yace bambancin tarawihi da kuma tahajjud kuma ina matsayin su a shari'a dukan sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tarawih ai shine dan hutun nan da ake yi idan an yi raka'a hudu a dan huta sai a tashi ayi ba shine tarwiya ba dan huta wannan da ake yi ko shi bane dan tarawih ko dan hutawa raha dan shakatawa nan da ake na dan minti daya ko rabin minti da liman zai dan yi sai tashi ya dora ta mata ta daga tahajjud da tarawih duk sallar dare ne duk Allah da ala ne ya ce wa minal layli fatahajjad bihi talaka laka asabi ukum qarbaka maqaman mahmuda wannan wajibi ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce mu kuma mu kuma koyi da shi zamu dan da aka ce inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sulsihi wa nisfahu wa sulusahu sai Allah ya ce mi wa ta'ifatun min alladhina ma kana da sahabbai ina fata an gane Allah shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure ko tuntuban harci Allah ka yafe mana muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta Allah ya sa mu zama bayi masu yawan ibada Allah ya nisantar da mu daga miyagun ayyukan sako Allah ka mu bayi masu neman ilimi kuma Allah ka ba mu ilimi mai amfani mu aiki da shi Allah ka sa albarka da naga cikin cikin ƴan kasuwanmu ya Allah muna roƙon ka ba mu damana mai albarka ka datar da shugabanninmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka gyara halayen mu zamanto mutanen kwarai masu addini mutanen Allah dukkan sako da miyagun ayyukan da ba ma yaya muke yi ran mu baya so Allah ka sa mu daina kuma Allah samu yi tuba kai idan akwai ayyukan da'a da muke yi muna jin sa da lalaci da ganda Allah ka gyara zuciyar mu yin shi da gaske Allah ka karbe shi Allah karbe mu a lokacin da ka fi da mu muna roƙon Allah ka yi wa rayuwar mu albarka ka shiryar da mu ka daidaita mu kan hanya ta kwarai Allah ka ji kan iyayen mu ka inganta tarbiyyar iyalan mu ka haɗa mu a cikin gidan aljanna alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum